демонструю його багатство. Він мене на вечір обчіпляє прикрасами, мов новорічну ялинку, а потім знімає, ховає у сейф чи додому у Київ забирає, поки дружина не кинулася шукати. Дружина у нього не на жарт терпляча. Кажеш, навіть жодного разу не зателефонувала, поки ви були разом. Я б не витримала. Хто їх знає? які у них стосунки в сім'ї. Може, там дисципліна залізна, сказав, що у відрядженні і не турбувати. А може, у неї своє життя? Може, вона в той час сама. Але щось тут не так, Софія, зваж сама. З одного боку, він цілком офіційно представляє тебе усім, ані трохи не ховаючись, демонструє знаки уваги на людях, зовсім не боїться, що хтось може донести чи випадково проговоритися його жінці. З іншого, носить обручку, немов вірний сім'янин, як за кращих комуністичних часів. Цього я й сама не розумію, Юлько. Врешті, де Київ, де Тернопіль? Приїхав, провів час весело й корисно, перевірив, як тут його підприємство функциклює, як грошенята на рахунки капають, живу грілку під бік поклав. От тобі і поєднання троянди й виноград, красиве і корисне. А мені яка журба. Я жінка самотня, вільна. Не сидіти ж мені, як черниці у келії на хлібі й воді. Софія, не вдавай таку, якої ти насправді не є. Я ж чудово розумію, що ти не така, що ти не та жінка, яка просто задля розваги чи задля грошей може отак запросто влягтися до ліжка з байдужою для душі і серця людиною. Поетична ти моя. Хто говорить, що з байдужою? Знаєш. Мені досі ніхто не сказав і десятої частки тих компліментів, що Борис, ніхто не грав на фортепіано Шопена, ніхто не називав лялею, ніхто не одягав у рожеві стрічечки. А виявилося, що саме це мені у житті потрібно, щоб мені ляляли і люляли, одягали, роздягали, цілували. Є жінки матері фатальні жінки, вампіри, жінки господині, а от я ляля. Тільки досі цього не знала. Ніхто у мені її не бачив. Коня бачили, паровоз, криголам, яку там іще сільськогосптехніку. А от лялі, маленької, беззахисної, ніхто, жоден. Спробуй її у тобі побач, будь мудрий, роздивися. Ти ж як їжак, шпички в усі боки. А чоловіки вони створіння беззахисні, ніжні, колючок сахаються. А він не сахнувся, обламав колючки і вся мова, а інші не ростуть. Не хочуть рости, Юлечко, за що й вип'ємо. Зі спальні з донечкою на руках вийшов Василь. Слухайте, дівчата, ви що тут робите? Майже пляшку шампанського випили, а мені не залишили. А тебе, джентльмен, свого повного бар чекає. Наливай, пригощай гостю, і кава, кава з тебе. Забув обов'язки. Поза кавуванням і обов'язком пригощати дорогих гостей Василь якось непомітно, наче між іншим, працював над дисертацією. Попри каву із шампанським пояснив Софії, як краще розпочати роботу над оглядом літератури, показав власного зразка картки, на які заносив усю інформацію про прочитане. Ось дивися назва, автор де видана, основна думка, кілька речень, що відбивають суть. А чому на картках? Завів би зошит, ще загубиш. А як ти потім зошит в алфавітному порядку складатимеш?